بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد وبعد شور الله تبارك وتعالى أنكم تكي رحمة mtume محمد صلى الله عليه وسلم Endeleana تبشيت شرح لمعة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد شا الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله شرح ليو شرحيشنا عن علامة الإمام محمد بن صالح العسيمين رحمه الله تعالى na kama inavyofahamika Sheikh Muhammad bin Saleh al thaimi rahimahullah katika kitabu hichi ndani ya sharhi hii aliweka kawaid ham zinazohusiana na masala ya al-asma wa sifat ya asma Allah Ta'ala majina ya Allah mtukufu wa sifati na sifa zake na tumekwisha soma baadhi ya kawaid katika majina ya Allah tabarak wa taala kadhalika <clears throat> jana tulianza kadhalika kawaid katika sifa za Allah tabaraka taala kwa katika kaida ya tatu fi sifati la tukasema wa tahtaha furu'un pia vile vile kuna nini chini yake kuna furu' kama jinsi ambavyo katika majina ya Allah ndani ya kaida zake kulikuwa na furu' <laughs> ya kwenye sifa za Allah ndani ya sifa zake Kwenye kaida zake kulikuwa nah. kuna furu. Naam. Nataka mtu atusomee faro ya kwanza katika sifa za Allah. Mm-hmm. sifa za Allah tabaraka taala zote ni sifa zilizo juu na ni sifa za ukamilifu na madh na hakuna ndani ya sifa za Allah tabaraka wa taala pungufu kwa upande wowote kwa upande wowote na mfano wa sifa hizo mfano wa sifa hizo hata mfano kama sifa gani hmm aya alhayatu aha والسمع و والعلم ها والرحمة نعم Hii ni fara ya kwanza. Eh? Ndani ya fara hiyo kuna tafsir. Ndani ya fara hiyo kuna kuna tafsir. Zakanati kanat asifatu nafsan la kamala fiha fa hiya mumtaniatin fi haqqihi wa idha kana sifatu kamalan min wajhin wa nafsan min wajhin lam takun thabitatun lillah لله ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق بل لا بد من التفصيل sifa gani ambazo ndani yake kuna mapungufu wala hakuna ukamilifu almautu والجهل والعمى والعجز wewe ni sifa zipi ambazo kuna ukamilifu minwaji na, na, na, na upungufu minwaji alkaid ma dalili dhalik innahum yakiduna kaida wa akidu kaida na sifa nyingine almakru yamkuruna llah wallahu khairul makirin na faro ya pili katika sifa za Allah faro ya pili nasema faro ya kwanza sifatullahi kulluha ulia sifatu kamali wa madh laysa fiha naqsun biwajhin min alwujuh sah الفرع الثاني أها sifatullahi yankasimu ila qismain aha hizo aksamu ni zipi thubutia wa salbia ma hiya thubutia wa ma hiya salbia aha usinong'one ukiwa unajibu unainua kidole unasema aha thubutia ma athbatahu Allahu li nafsihi mfano wake alhayat walilmu walqudra sawa eh? sifa hizi yajibu ithbatuha halillahi ala alwajhi alaiq bihi sawa na hii inatokana na ile kanuni kwamba kila jina au sifa lililokuwa limethibiti kalithibitisha yeye mwenyewe Allah tabaraka wa taala sawa basi hili sisi tunalithibitisha vile vile tunalithibitisha kwa waji ambao unaendana na utukufu wake Allah tabarak wa taala haya maneno kwa tunarudia mimi nataka maneno haya yahifadhike kama sura tufata sababu ndio itikadi yetu yani uelewe hivyo nasoma hivi sasa mpaka baada ya miaka 40 unaye na uyapiganie na uyatetee sababu wengi katika sisi hasuna hatufahamu ha akidatuna وخاصة في باب الأسماء والصفات سلبية ما هي السلبية صفات الله سلبية نعم عن نفسه هي التي نفاها الله عن نفسه kama vile Allah amekanusha kwa nafsi yake dhulma ni ile ambayo Allah amekanusha kwa nafsi yake Allah amekanusha nafsi yake dhulma akisema wala yadhlimu rabbuka ahada sawa eh? sasa ikiwa kama Allah amekanusha dhulma kwa nafsi yake unatakiwa useme kama Allah ni dhali la kwa unatakiwa wewe ukanushe dhulma kwa Allah sawa eh? lakini katika akida tunafundishwa siku zote kukanusha kulikokuwa hakuna kuthibitisha huku kukanusha huku kunakuwa hakuja kamilika kukanusha kulikokamilika ni kule kulikoambatana na kuthibitisha kama ilivyokuja la ilaha illa Allah wa nafyun wa ithbat kwa unapokanusha kwa Allah tabarak wa taala dhulma kisha usithibitishi uadilifu maana yake bado ha bado tabidi ukikanusha dhulma aliyoikanusha yeye Allah tabarak wa taala pia uthibitishe nini ha uadilifu kwamba Allah ni mwadilifu kisa tu Allah sio dhalim kisha usithibitishe uadilifu bado utakuwa umempunguza Allah tabaraka wa taala Naam leo tutakuwa na faru الثالث sawa faru الثالث أي الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية si tulisema sifatullahi tanqasimu ila qismain eh? thubutia wa salbia si ndio tunasema eh, thubutia ma athbatahu Allah li nafsi salbia ma nafaha Allah an nafsi sah sasa tunaanza na hii thubutia thubutia inagawanyika sehemu mbili yani zile sifa ambazo yeye Allah amezithibitisha katika nafsi yake mwenyewe sifa ya rahma sifa ya kudra sifa ya ilm sifa ya kadha sifa ambazo anazithibitisha kitabu hata katika aya unazikuta hizo sifa zipo ndani ya kitabu cha Allah hizi sifa zinagawanyika sehemu mbili kuna thubutia dhatia wa thubutia fi'lia sawa kuna sifa ya dhati na sifa ya nini ya vitendo yani hii ni sifa aliyothibitisha Allah tabarak wa taala yeye mwenyewe kwa dhati yake ni sifa inayohusiana na dhati ya Allah na hii ni sifa aliyothibitisha Allah tabarak wa taala yeye mwenyewe katika vitendo vyake kama ni sifa inayohusiana na vitendo anavyotenda Allah tabarak wa taala sababu Allah tabarak wa taala fa'alun lima yurid sawa eh? anafanya yale anayo yataka kwa maana hiyo kuna sifa za Allah za utendaji كذلك كنا سيفة الله ذا ذاتيك يي الله تبارك وتعالى واضح فاتك الفقوة نسيما فما مجينا الله يوت يا ينجلش نين ذاتيك يقوانزا كيش ينجلش نين سيفة ذاتي كذلك تجلش الأثر المترتب عليها إذا كان ذلك الاسم متعديا واضح نمو هاي ما بمبسي wala hayahitaji mtu kuyajenga kwamba ni mazito ni kawaida tu tunatarudia rudia hivyo hivyo mpaka tuya tuyahifadhi sawa sawa shekhe eh? eh asaba asema kwamba tu sifa ya thubutia dhatia hiya allati lam yazal wala yazalu mutasifan biha kasam'i wal ni sifa ambayo Allah lam yazal wala yazal hatoacha au hakuacha na hatoacha kusifika kwa sifa hizo sawa kusifika kwa sifa hizo mutasifa biha kusifika kwa sifa hizo kasami wal basar kama vile kusikia na kuona kusikia na kuona hizi ni sifa za Allah tabarak wa taala dhatia ni sifa za Allah tabarak wa taala za dhati yake kwamba dhati ya Allah ni nini eh ni nini kuona na kusikia lakini katika majina ya Allah ni Samia na kila jina la Allah tabarak wa taala linajulisha nini hmm? dhati sah najulisha dhati kadhalika najulisha sifa kwa ukisema as-sami'u eh as-sami'u hili ni jina la Allah sawa sifa as-sam'u ukisema al-basiru ni jina la Allah sifa al-basar Sawa? Ehe. Kwa tunasema kwamba as-sam'u wal basar kusikia na kuona ni sifa ambazo zina endana na samba, endana sambamba na dhati ya Allah tabarak wa taala. Nini maana ya dhati? Ha? Kama Allah anasikia, Allah anaona ni yaani, katika dhati ya Allah Allah anasikia anaona ndio maana yake sawa kwa hii ni thubutia dhatia ni yaani, sifa ambayo Allah amethibitisha yeye mwenyewe wallahu samiun alim Allahu samiun alim eh si ndio kadhibitisha yeye mwenyewe sifa ambayo kadhalika ina unaendana na nini na dhati yake kwamba anasikia ni mjuzi anasikia anaona na kisha anasema walfiilia thubutia fiilia sifa ambayo Allah ameithibitisha yeye mwenyewe na ni sifa sio ya dhati lakini ni ya kitendo ya lati tataallaku bimashiatihi inshaa ni ile ambayo inahusiana na matakwa yake Allah akitaka anafanya sio dhati yake lakini akitaka anafanya haiendani na dhati ya Allah lakini inaendana na kitendo cha Allah tabarak wa taala wa insha lam yaf'alha na aki, asipotaka na akitaka hafanyi kalistiwai kama sifatul istiwa ala al'ash wa sifatul majid وجاء ربك والملك صفا صفا واضح صفه الاستواء وصفه ايش صفه المجيء hizi ni sifa za vitendo vya Allah sawa ni sifa za vitendo vya Allah anapotaka anafanya anapotaka hafanyi kwa sifa dhatia tanqasim ila qismain fi'liya madha eh, ile eh, sifa thubutia tanqasimu ila qismain fi'liya wa madha wa dhatia kwamba kuna sifa alizothibitisha yeye mwenye Allah tabaraka taala za kutenda kwamba yeye anatenda anapotaka na hatendi anapotaka kadhalika kuna zile sifa za dhati yake kwamba hazihusiani kwamba na mpaka atake Asa hazihusiani na kutenda, zinahusiana na kwamba dhati yake Allah anasikia, dhati yake Allah anaona. Fahimu ya jamaa? Hii inahusiana dhati, hii inahusiana na vitendo vya Allah tabaraka taala. Anasema warubama takunu sifatu dhatia fiilia bitibarain wakati mwingine inawezekana sifa ya dhati ikawa ni sifa ya, ya vitendo kwa mazingatio mawili kama vile alkalam nasema kalkalam fa innahu biitibari asli sifa sifatu dhatia kwa kuzingatia asili ya hiyo sifa yenyewe ya kuongea ni sifa ya dhati ya Allah annahu mutakallim yatakallam ma shaa kaifa shaa mata shaa anaongea atakacho vyovyote atakavyo na muda wowote anapotaka kuongea na nithibitisho ndani ya Qur'an wa kallama Allah Musa taklima moja kwa moja taklima Simelana na eh? Naam. Lianna Allah lam yazal wala yazal mutakallima. Allah tangu zamani huko anaongea na wala yazal mpaka sasa anaongea wabiitibari ahadi lkalam na kwa kuzingatia yale maneno anayoyaongea Allah kwa kuzingatia yale maneno neno analoliongea Allah neno moja moja analoongea Allah tabaraka wa taala sifa fiilia sifa fiilia ni sifa ya vitendo sawa ya Musa inni ana rabbuka فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى maneno haya Allah tabaraka wa taala alipomwambia Musa ewe Musa mimi Mola wako mvua viatu vyako huko katika jangwa takatifu hiki ni kitendo cha kuongea Allah takallama ameongea hichi ni kitendo kwa kuzingatia maneno haya aliyomwambia Musa alayhi salatu wassalam kumwambia kwa kuzingatia maneno haya aliyemwambia Musa alayhi salatu wasalam hizi ni kitendo ama kwa kuzingatia asili ya sifa yenyewe ya kuongea hii ni sifa ya dhati kwamba Allah tabaraka taala dhati yake ni kusifika kwamba anaongea wazi ya jamaa anasema shekhe وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية لأن الكلام متعلق بمشيئته kwa sababu maneno yanataalaka na matakwa yake Allah Allah akitaka anaongea anavyotaka yeye sawa na wale aliowaongelesha Allah tabaraka taala ni wale ambao yeye Allah tabaraka taala anawataka kama Musa alivyomwongelesha mtume sallallahu alaihi wasallam wazi ni wale ambao anawataka yeye kuwaongelesha ndio anaongelesha asiyowataka hawaongeleshi yataalaku bimashiatihi yatakallam bima shaa mata shaa atakacho wakati wowote anaotaka kuongea anaongea wakati atakacho na wakati wote anataka kuongea inshallah tusikilize adhana na kwa hiyo tumepata katika faro ya pili kwamba sifa za Allah zinagawanyika sehemu mbili thubutia wasalbia Kadhalika katika faru ya tatu tukapata kwamba sifa za Allah tabarak wa taala za thubutia zinaganyika sehemu mbili, dhatia wa fiilia. Sawa? Tunaingia katika faru ya nne. Alfaru rabia kullu sifati min sifati Allah fa innahu yatawajjaha alaiha thalathatu asila kuna sasa eh, kwamba sifa yoyote katika sifa za Allah sikia Allah amesifia kwa sifa yoyote basi ujue yataelekea kwenye sifa hiyo maswali ya aina tatu maswali matatu sifa yote Allah lazima ipate maswali ya aina tatu Aswalu awwal swali la kwanza ikija sifa ya Allah itaulizwa hivi, hal hiya haqiqatun? Je, sifa hiyo ni ya hiya haqiqia? Sifa hiyo ni ya uhakika? Walimadha? Na kama ni ya uhakika sifa hiyo, kwa nini? Sawa? Swali la pili itakuja hali yajuzu takyifuha. Je, sifa sawa ni ya uhakika tume tumeelewa je inafaa kuifanyia takiifi kama mkono kama mkono wa mtu ha? uso kama wa fulani inafaa hiyo sifa ya Allah kuipa takiifi yani kuipa aina fulani fulani namna fulani fulani hivi kama wayabqa wajhu rabbika dhul jalal wal ikram tabaki uso wa Mola wako mwenye utukufu na ukarimu hmm. uso Mola wangu ana uso uso gani kaifia ya huo uso mikaja je inafaa swali la tatu hal tumathilu sifati llahi eh, sifati makhluqin je hii sifa ya Allah inafanana na sifa za viumbe wake kisha walimata na kwa nini na ile kaifia walimadha na kwa nini sasa tunataka jawabu eh majawabu ya haya masali yote matano anasema shekha Allah mrehemu faljawabu fajawabu suali alawwal jawabu la suali la kwanza naam hakikia ndio kuuliza je sifa zote za Allah za uhakika ndio za uhakika kwa nini na mtu anauliza masala anauliza na wale ambao wanaofuata awili katika sifa za Allah maana leo akasema bali adahu bisultatani yushu kaifa yasha masema ah, nguvu ukiamba sasa mwana hapa Allah amesema nani hii amesema yadahu wao wanasema ah, ah, sifa za Allah sio uhakika yani sifa za Allah zilizokuja ndani ya Qur'ani na Sunna sio za uhakika yani ni yad kwa maana ya nguvu sayadi simkoro sema yeye eh, sio hakikia sawa eh, eh sio hakikia ni nguvu ni rehma lakini sisi tunasema nini sifa zote za Allah za uhakika لماذا لان الاصل في الكلام sababu hapa tunatumia lugha sasa eh kusema yad manake ushahidi wetu mkubwa ngome yetu kubwa ya kutufanya tujue yad ni nguvu au yad ni mkono tutarudi kwenye nini kwenye lugha kwa sababu Qur'ani ndio hiyo mimi ninasema mkono na wewe unasema unasema kuwa okay unasema nguvu okay sasa hii hii Qur'an imekuja kwa lugha gani kwa lugha ya Kiarabu twende kwa Waarabu wakisema yadi wanakusudia nini wanakusudia ardhi wanakusudia mbingu a a wanakusudia wanakusudia mkono haywa tunasema al-asl fil kalam asili katika maneno alhaqiqa ni nini ni uhakika fala yudal anha hatutoki kwenye uhakika isipokuwa illa bidalilin sahihin yamna'u minha isipokuwa kwa dalili sahihi inayozuia mtu kubaki kwenye huo uhakika sawa eh? ima itakuwa ni dalili ya kitabu ima itakuwa ni dalili ya sunna ima itakuwa ni dalili ya ijma au itakuwa ni dalili ya qiyas au itakuwa ni dalili ya urf au itakuwa ni dalili ya kadha wa kadha wa kadha ipatikane dalili itakotoa sisi katika nini katika asili mkono wako wewe ni mrefu eh, mkono wangu ni mrefu lazima uangalie mkono kwanza lakini inawezekana mtu anasema mkono wako ni mrefu maana unatoa sana unawapa wote mpaka na wale wa nje mkono wako ulikuwa mrefu kutoa kipi kitakachofanya ijulikane kwamba mkono wako ni mrefu kutoa lazima kuwepo nini dalili kwamba unatoa lakini kama hutoi watu watabaki kwamba mkono wako ni mrefu unaangalia picha zake ana ah, haula dalili nyingine hauna maana nyingine ya nini ya mkono kuwa mrefu kwa utakuwa ni mrefu tu wazi tunafahamiana vizuri mkono wake bwana mrefu Manake kuna wake mrefu, lazima kitu cha kwanza kabisa kafikiria. Kwa nini mimi mkono wangu ni mrefu kuliko mwingine wa, wa wengine? Hem tupime mkono wangu na wako. Eh? Ukiona kama ni wa kawaida, tutakuja katika dalili nyingine. Kipi kinachofanya watu waniite mimi mkono wangu mrefu? Tupata dalili mtu wewe unapenda kutoa sana. Kwa hiyo mkono wako ni mrefu. Na hapa wote. Paka na wanje, paka na mikoa mingine, paka wa nchi zingine, wewe unafika huko sawa rais mkono wake ni mrefu ni kwa sababu gani kwa sababu ya kuhukumu na kuadhibu sawa lakini kabla ya kuwa mtu ni kiongozi awe na uwezo huo wa kuhukumu na kuadhibu akiambia mkono ni mrefu jambo la kwanza takalokuja ni nini ni mkono wake atauangalia kwa sababu ndio kinachotafsiri kile alichoambiwa kwa tunasema kwamba الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل عنها illa بدليل صحيح يمنع منها asili katika maneno ni uhakika hatuhami katika uhakika mpaka tupatikane tupate dalili ambayo itakayozuia uhakika huo Takazuia uhakika huo ndio maana sisi ya inaubadilisha inaubadilisha uhakika fala yu'dal anha illa bidalili hatuhami aladli bimaana kurekebisha haturekebishi maana asili iliyokuja katika lile neno mpaka tupate dalili ambayo inaozuia hiyo ni jawabu la kwanza eh? kwa maana yake ni kwamba hatujapata dalili ya kutuambia kwamba yadullahi ha? kwamba ni nguvu za Allah waliyadahu mabisutatani kwamba ni nguvu za Allah hoja kwamba kuna kuna hoja nyingi tukisema bani adamu sultani mikono ya Allah ni miwili eh sasa ukisema nguvu maana yake utakuwa unatuambia Allah ana nguvu ana nguvu mbili Kama jambo hilo kwa Allah haliwezi kunasibishwa hivyo na nikakubali jawabu la pili salake malijua haliyajuzu takiifuha walimani je nafasi sifa au kuzipa kaifia kuzipa namna eh na kwa na kwa nini jawabu lake la juzu za kifua haifai kusema kwamba hisi wa Allah hii itakuwa hivi kama ni uso utakuwa hivi kama ni mkono utakuwa hivi kama ni kadam nyayo itakuwa hivi kama ni kuteremka basi anateremka hivi kama ni kuja anakuja hivi yani kuipa kaifia haifai jawabu tunasema la ya juzu takyifu hapa liqaulihi ta'ala wala yuhituna bihi watu hawamjui Allah tabaraka wa taala elimu ya watu haijamzunguka Allah mpaka mjue kwamba anakujaje uso wake ukoje mkono wake ukoje nyayo yake ikoje muundi wake ukoje kama ilivyokuja katika kitabu na sunna hizo sifa zote zimethibiti kwa Allah tabaraka wa taala na insha Allah tukifika kwenye, kitabu tutasoma sawa eh? takiifa ifai لقوله تعالى ولا hituna به ilma ولان العقل na kwa لا يمكنه ادراك كيفيه صفات الله akili haiwezi kudiriki aina ya sifa ya Allah kaifia ya sifa ya Allah akili haiwezi kudiriki akili haina uwezo kama imekuja wala yetuna bihi ilma watu hawezi kuzunguka kumzunguka Allah tabaraka taala kwa kumjua wazi hmm. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala aliulizwa kuhusiana na al-istiwa. Anafundisha aqida, wanafunzi wake kasimama, akamuuliza kaifa stawa? Allah amestawi vipi katika arshi yake sawa akamwambia al-istiwa'u ma'lum sawa kustawi kwa Allah tabaraka wa taala kunajulikana wa majhul na kaifia kastawi vipi huko hatujui sisi hatujulikani hakujulikani su'alu anha bid'ah na kuuliza kaifia ni nini ni uzushi kuleta kaifia uzushi jawabu la swali la tatu je sifa za Allah zinaweza unaweza mtu kuzifananisha kwa na viumbe na kwa nini unaweza kufananisha sifa za Allah na viumbe jawabu ikawa la tumathil sifatu Allah eh, sifatu makhluqin sifa za Allah hazifananishwi hazifanani na sifa za za viumbe kauli taala laisa ليس كمثله شيء وقول الله تبارك taala katika sura tushura kwamba Allah hafanani na chochote Allah hafanani na chochote sawa ولأن الله مستحق للكمال na kwa sababu Allah anastahiki ukamilifu alladhi la ghayata fawqahu ukamilifu ambao hauna mwisho juu yake wala yumkinu an yumathila almakhluqi li'annahu naqisun na kwa sababu eh, haiwezekani Allah afanane na kiumbe kilichoumbwa na yeye kwa sababu kiumbe hicho ni, ki, ni chenye upungufu at-tamthil wat-takyif Sheikh aleta mfano eh, tofauti kati ya tamthil na takyif. Tofauti kati ya kuleta mfano na kuleta kaifia, kuleta namna. Anna tamthila dhikru kaifia dhikru kaifiyata as-sifa muqayyadatan bimumathili kwamba tamthil ni kutaja namna ya sifa pamoja na kufungamanisha na kile kilichokuwa kinafanana na sifa ile hiyo ndio tafsiri unataja kaifia ya sifa fulani ukiwa umefungamanisha kaifia ile na kile kinachofanana na sifa ile watakiif dhikru kaifiyati sifa ni kutaja namna ya sifa ghairu muqayyada bimumathil bila kufungamanisha kile ile sifa na ule mfano wake hii ndio takifa unataja kaifia ya simu bila kufanananisha na kile kinachofanana nacho mithalu tamthil an yakula qail yadullahi kayadi al-insan yani mkono Allah ni kama mkono wa mwanadamu hii ndio umefananisha mkono Allah na mkono wa mwanadamu wa mithalu takif an yatakhayyala liyadillah ni mtu kufikiria mkono wa Allah kaifia tamayana kwamba utakuwa na kaifia na namna fulani na sura fulani la mathila laha fi aidi almakhluqin hauna mfano wa mikono ya hawa viumbe fala yajuzu hadha at hii fikra hii kwamba utakuwa ni mkono ambao haufanani na mkono wa viumbe lakini ni mkono wenye kufanana na sawa analeta tahil analeta fikra ambayo haina majibu hii ndio nini ndio takifu tumaliza na kaida ya nne القاعدة الرابعة فيما نرد به على المعطلة هذا هي تنوبيغ ردي ولا ونوبيغ صفة الله نواتو المعطلة كزيا واو ونبيغ صفة الله يعني ونسيما الله هنا جينا ولا الله هنا صفة ساعة نسيما معطلة هم الذين ينكرون shay'an min asma'illah wa sifatihi ni wale wanaopinga kitu katika sifa za Allah au katika sifa zake wayuharifuna nususa an, an dhahiriha na wanabadilisha dalili kuzitoa kwenye dhahiri yake kwenye wazi wake wayuqalu lahumul muawwil hawa wanaitwa ni wenye kubadilisha muawwila wenye kufanya ta'wili والقاعده العامه فيما نرد به عليهم na kanuni amma inayokusanya yale ambayo tunawarudi watu hawa muattila an naqul si tunasema inna qawlahum khilafa dhahirin nusus wa khilafa wa khilafu tariqati salaf wa laysa alayhi dalilun sahih wa rubbama yakunu fi ba'd sifati wajhun rabi' أو akthar asema sisi tunawapiga radi watu hawa kuambia kauli zao ni khilafu ya dhahiri ya dalili na khilafu ya njia ya wema waliotangulia lakini pia kauli zao hazina dalili sahihi kadhalika inawezekana ikawa katika baadhi ya sifa kuna njia kuna sura nyingine ya nne au zaidi ya njia hizi ambazo zitaja muallifu rahimahullah taala naktafi bihadha tunaishia hapa inshallah katika darasa letu tutakalokuja tutaanza na kitabu tukiwa tunasoma mukaddima wa al-Imam Ibn Qudama rahimahullah tabaraka wa taala